mwakoze kuba mwahise muri radiyo isanganiro kaze makuru avuga ko n'umurango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Ishirahamwe ryose gifuza gutwara abakozi gukorera mu mahanga risabwa gushira ku ikonte y'banki nkuru y'igihugu amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 150 hamwe na dossier yo gusaba uburenganzira bwo gukora ihabwa umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kugira rihabwe ubwo burenganzira hamwe na dosiye yo gusaba uburenganzira bwo gukora yohabwa umushyikiranganje w'imigenderanire Burundi n'ayandi makungu nibyo bisabwa buri hamwe ryifuza gutwara abakozi gukorera mu mahanga kugira rihabwe ubwo burenganzira biri mu itangazo ryo ku igenekerezo rya munani myandagaro by'ubwo bushikiranganzi nji ryashyizwe ahabona kuri ryashyizwe ahabona kuri no wa kane n'umuvugizi wabwo Sonia Niyubahwe asigura kandi ko ubushikiranganji avugira buzobanza kuronsa urupapuro rw'umwidondoro uwo wese azoba ashaka kujya gukorera mu mahanga imbere y'uko agenda Sonia Niyubahwe avugira ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yari kuri mikro ya Evariste Nzikobanyanga iryo shyirahamwe gutanga amafaranga y'ingwate miliyoni mirongo itanu azoshirwa ku ikonti yuguriwe mu banki nkuru kugira ngo umukozi w'umurundi agize nk'ikintu iyo yonona hariya gishoboye kurihwa iryo shyirahamwe rizotegeza kwerekana icerekana yuko rifise ikonti muri banki nkuru mu mafaranga mvamahanga iryo shyirahamwe zotereza kuba rifise igitabo cyerekana ingene iryo shyirahamwe rikora kandi cyemeza neza yuko ribishoboye ibijyanye n'uruhushya rwo gukora iryo shyirahamwe zo kwandika ikete ryandikira umushyikiranganji ajejwe imigenderanire y'ubunani makungu hanyuma ribisabe kandi bazogendera ko batanga amafaranga angana n'imiliyoni ijana z'amarundi azoshyirwa ku ikonti y'igihugu y'ikigega cy'igihugu icyo nokwita mu gifaransa trésor public ikiringo uruhushya rumara rwo gukora ni imyaka ibiri ishobora gusubirwamo hanyuma inyuma yayo iryo shyirahamwe rikazoheza rigatanga ayandi mafaranga miliyoni mirongo itanu z'amarundi kugira ngo rishobore gusubira gukora icemeza yuko iryo shyirahamwe rigomba gukora rizobanza gutera umukono ku masezerano tuno kwita acte d'engagement izoheza ikabikwa mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu imbere yuko umukozi wese agenda gukorera mu makungu hariho urupapuro cyangwa ifishe azotegereza kuzuza iyo nayo izoba ibikwa mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu muri dossier iyo nayo ikazoba iriko kashe sec hanyuma ikaba irimwo kaziye judisi ico no urupapuro rwerekana ingene uwo mukozi yagiye aritwara mu bijyanye n'ubutungane ico no kwita extrait du casier judiciaire muri rw'igifaransa hazoba harimwo amasezerano yiwe ubwiwe yo gukora ico no kwita muri rw'igifaransa contrat de hazoba harimwo uruhushya ruranga yuko muri icyo gihugu yemerewe kwinjira hazaba harimo kandi itike ry'indege habe harimo n'ikopi y'urupapuro rwemeza yuko muganga yamupimye agasanga arakomeye hamwe n'urupapuro rwemeza yuko yarisha amafaranga ibihumbi ijana by'amarundi ku ikonte y'ibanki nkuru icyo mwamenya ni uko ishyirahamwe ryose rishaka gukora ibyo bikorwa rikorera mu burundi mwarikora nabo hanze rizategereza gukora ibikorwa byo gutwara abarundi abakozi b'abarundi rikabikorana n'ishyirahamwe ryo mu gihugu cyateye umukono ku masezerano y'uhanahana abakozi n'uburundi gusa Tukiri mu ico gisata nyene ibikorwa byo mu nzu bigizwe no gusukura amazu ivyambagwa gukinjika n'ibindi nivyo bihabwa bigeme n'abakenyezi b'abarundi baja mu bihugu vy'abarabu bamwe mu bakubitiye bava mu ntara ya Rumonge babona ko umushahara wa Leya le ziri hagati ya 50 na 8 ku kwezi no kuvuga hafi ibihumbi majana ne by'amarundi baronswa udakwiranye n'ivyo bikogwa kuko baruhuka amasaha ari hagati ya 28 gusa ku munsi icegeranyo cyasohowe n'ishira hamwe ligwanya urudano rw'abantu bagakora amasaha ari hagati ya cumi 15 na mirongo ibiri ku munsi Dukora akazi ko mu gikoni mu nzu gusasa gukoropa guteka abana byose ari wewe akazi kahari yani wiriguko ivyombo woza wavyoza mukanya biracafuye waheze kubipanga barapanguruye igitandura gisa urasasa n'inshuro cumi ku munsi pedagogy mfise umwana kandi umwana yarakiri muto ndarindira umwana umwana ndamukura ku ibere imyaka ibiri ndasaba ababyeyi ko nogenda nyene iyo abandi bariko baraje rero mama arambwira ati nimba ufise umuntu ashobora kubigufashamwo nyene bayagane uwo nta ntangorane Reka n’ababyeyi barungitse abana babo muri ibyo bihugu basigura ko babatuma kurondera ubuzima kubera kunanirwa ishure ngoye mu buzima narimwo narifujije kurungika umwana ari mfise duhera dukeya ndamuronderera pasiporo isanganiro mwadukuntunga ko ijya nkuru itashoboye guhera nk'uko byari bitegekanijwe kubera imvo eh, z'ubuhinga tubandanize ano makuru mu gisata cy'ubutungane aho umunyororo uri hagati y'imyaka itanu na cumi hamwe ni n'ihadabu iva ku miliyoni zitanu gushika ku miliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi alicho gihano sentare nkuru y'igihugu yo mu Kayanza yarayihanishije abantu indwi bo muri commune Kabarore hari mu ntahe kibiraho yo kumuhinga makuru wa gatatu umushikiza manza wa republika yabitwariye abagiriza gufatanya mu kudandaza ubutare bw'igihugu ataruhushe babifitiye ubwo nabwo bukaba baheruka gufatirwa aho Kabarore mu mpera z'indwi iheze mu Kayanza Patrick Sengiyumva muri urwo rubanza rw'ikibireraho rwo ku muhingamo kuri uyu wa gatatu umushikirizamanza wa repubulika mu kayanza yari yitwariye miburo regina bukuru venansiya hamwe na ciza supesiyoza abakenyezi batatu bafashwe mu ijoro ryo ku munsi w'imana biboheye ko mu rukenyerero ubutare bwo mu bwoko bwa korota ku musozi kivuvu wa komine kabarori intara ya kayanza abandi bari bashengejwe n'abagabo bane aribo mateso yohani soteri mvuye kure tomasi hamwe na twagirayezu emanueli nabo bagirizwa kuba aribo bene ubwo butare ariko emanueli na soteri bakaba batabonetse muri urwo rubanza ngo kuko kuva abakenyezi kwezi bagifatwa baciye bahunga n'ubatahuzi irengero ryabo abo bari bashengejwe bose bagirijwe icaha c'ubufatanye mu kudandaza bidakurikije amategeko atanu uruhusha babifitiye ubutare gutyo umushikirizamanza wa repubulika mu kayanza basabira abo bakenyezi gufungwa imyaka itanu hamwe no kuriha dawe y'imiliyoni icumi z'amarundi mu gihe abo bagabo bo yabasabiye gufungwa imyaka cumi hamwe no kuriha dawe ry'imiliyoni icumi nyene umwe umwe Mu mburana zabo abakenyezi bose baburanye bemera icyaha aho bavuga ko bene kubaha ubwo butare bababwira ko babushikanye ku bugabano bw’imisozi ya Kibuba na Ryamukona baza kubahemba amafaranga amajana atanu ku kiro ni mu gihe abo bagabo babiri bo bari bashoboye kurenguka baburanye bahakana icyaha inyuma yo gushyira urubanza mu mwiherero sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yamenyesheje ko imburano z'umushikirizamanza wa Repubulika zishemeye mu mpande zose gutyo ihanisha abo bakenyezi batatu munyororo w'imyaka itanu n'ihadabu y'amafaranga angana n'imiliyoni zitanu z'amarundi nayo abo abagabo bane bo bahanishwa umunyororo w'imyaka cumi n'ihadabu y'imiliyoni icumi y'amarundi sentare nkuru y'igihugu ya kayanza ikaba yanategetse ndetse ko ubwo butare tezwa camunara amafaranga avuyemo akaja mu kigega cya leta mu kayanza patrick nsengimva kuba radiyo isanganiro patrick nsengimva tugukenguruke tuve mu kayanza tugaruke mu gisagara ca bujumbura aho busuma bukorwa n'abana bo mu mu bice bitandukanye by'icyo gisagara ngo butuma abantu badatekanirwa ni bimwe mu byo abanyagihugu baba mu makartie ya Rohero na Asiatique bashikije mustanteri wa commune mukaza mu nama yo kurabira hamwe uko umutekano wifashe yabaye kuri uyu wa gatatu Renovas ndayihebura rongoye commune mukaza yishuye ko abo bana ikibazo cyabo kirimo minwe y'ubushikiranganje bwo gushigikirana ni inkuru ya Jamari Marie Mayonga muri iyo nama bamwe mu banyagihugu baba muri quartier asiatique na rohero baragarutse ku bijanye n'umutekano wabo uhungabanywa n'abana bo mu ibarabara bacibonekeza ku bwinshi kubera ubusuma abo bana bakora ikintu kijanye n'abana uno munsi mukoze ko sinzi namba ari nze bagendana ntituzi ibyo bagendana ahubwo ngira basigaye batinya gusumba ubujeje umutekano afise inkoho ico no kuri turabasabwe dushimitse mudufashe nubwo turiko tukigarukako abo bana baratera uruhagarara cyane rwose urabona iyo abantu bariko barafungura kubwirwa kuri ku madirishya ningorane ingorane nk'uko babivuze bibabwiye uba witeye ingorane bashobora no kubyutira batera n'amabuye bamena ibiyo uyu munyagihugu yavuze ko ubukene bw'umuyaga nkuba muri quartier asiatique biri mu bituma abasuma bikikamukiza mu kwambura abantu barengana amatara usanga pe twayakije bikazigira ko turonka amapane menshi cyane gose kurusha ahandi hantu kandi barabi tubabitse twama twabatabaje muze mwadusabira rero muri egidezo baze barabakoboza bari imperevena hakiri kare dushobore kwatsa Renova ndahebura arongoye komine mukaza ku kibazo c'abana mu ibarabara yishuye ko ico kibazo kiri mu minwe y'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda ko abo bana bari kwajanwa mu bigo bazo imyuga harafashijwe yuko abana bose bari mu ibarabara bakugwa mu ibarabara ubu rero la barre est dans notre camp nous devons exécuter ivyo bikorwa kandi la polisi ikubanye n'ubushikiranganji bwa affaire sociale bari ku kivi gusa bajya abana umwe wese abona aho abari aho aherereye mugabo bajya abana ni benshi bajya abana bategereza kujyana mu bigo bigishwe abo bigikunda basubizwe mu miryango mugabo ubuzima bwabo butegerezwa kuguma mw'ibarabara ku kijanye n'umuyaga nkuba yasabye abanyagihugu baba muri quartier asiatique gukora uko bashoboye bashire amatara menshi aho baherereye muvuga muti twebwe tugomba tugure amakarasa hama tuyesitare ku mafasade hamwe muvuga ati tugomba gukoresha amapoto tuyashyireho hama tugire kontore imwe tuzo tuyashyiramo amayinite ku kwezi ku kwezi sawa mugabo quartier asiatique quartier centre ville turazi neza yuko muri intwari turazi yuko ivyiterambere mu byumva turizera neza yuko ibi ntaho vyonanira turashaka yuko uyu mwijima uri muri quartier asiatique uhera rigide zo nayo tujye ikibazo cyane muri iyo nama bagarutse no kinogo abasuma binjiranamwo kiri impande ya librairie Saint Paul aho urongoye komine ya Mukaza yishuye ko bagiye kurabuko uko ico kinogo bokizibira burundu bitarenze indwi imwe ijambo rimayonga Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ibidukikije aho guhonya ibiti by'amashamba bifite ingaruka mbi ku isi ndimwa aho icyayi takanovera bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijije gukingira ibidukikije Bertrand Hatungimana amenyesha ko ivyo bigira kandi ingaruka mbi yihindagurika ry'ibihe uwajeje gukingira ibidukikije akabona ko ibijanye no gukingira ibidukikije bikwiye gukogwa mu runani dufatiye nk'ibikorwa abantu baba ariko barakora musanze kiya giti iyi myuka yose imyuka yose mibi iva mu mahinguriro iva mu mirimo mu biro nyakanga iva mu biki ajya amababi y'ibiti niyo aca novuga ahingura e, bijya byuka bibi akayihinguramwo cacuruka dusanze duhema bita oxygen igihe rero ibiti babiciye haba ingaruka mbi cyane hari abantu zarabaye inkukura. hari abantuze ugutakaza k'uburyohe ku isi eh, kuko inkukura imaze guca ahantu ihitana byose eh, na bya binyabuzima bitabonekana nk'akararo nk'imisiba utabuzi urabona umengo ntacyo umaze mbwa niyo ufumbiye isi imisiba iri mu bifasha kugira ijya fumbire washyizemo ihingure neza hanyuma Muyavugwa makungu mushikiza manza wa senari muza makungu mpana vya CPI Karim Khan yaremeje ko yahawe umuhango wo gukorana na leta ya ku bijyanye na dosiye Darfur akarere kanini kari mu burengero bwa Sudani ahabaye amabi yahitanye abantu amajana Darfur hariziziwe n'intambara zatanguye mu mwaka wa 2003 hagati y'abarabu ari nabo bari benshi bayoboka Omar El Bashir mukuru w'igihugu w'icyo gihe hamwe n'abo mu bwoko bw'inkehwa bari bagumutse biyamiriza amacakubiri nk'uko byandikwa ni radiyo y'abafaransa irifi benshi Beshir yarungitse abitwaje ibigwanisho bita abajanja wide kugira bazimanganye abo bari ko baragwana mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda yaratembagajwe ku butegetsi aranapfungwa byerekana abantu mirongo ibiri na babiri bapfuye umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres yaratanze icyegeranyo cy'uko ibintu byifashe muri kirene imbere y'iyo nama y'umutekano ni hano rero turangirije amakuru twari twabateguriye kuri uno murango ariko kuba yafatiye mu nzira tubiritse ingingo nkuru nkuru zari yagize Ishirahamwe ryose gifuza gutwara abakozi gukorera mu mahanga risabwa gushira ku ikonte y'banki nkuru y'igihugu amafaranga y'amarundi yagera ku miliyoni 150 hamwe na dossier yo gusaba uburenganzira bwo gukorera muri ivyo bihugu uh, bayihabwa umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu abantu indwi bagizwe kudandaza ubutare bidaciye mu mategeko nibo bakiriye umunyororo uri hagati y'imyaka itanu na cumi na sentare nkuru ya kayanza ku muhingamo kuri uyu wa gatatu no mu makungu mwaje kuvyumva uh, muri Ukraine abantu 25 bapfuye na 31 bakomeretse nibo bakomereke nibo bakomerekeye mu gitero cyabaye ku gitoro ca gari kuri uyu wa gatatu